Amb la llei Mordassa ja en vigor. Amb la llei Mordassa ja fent de les seves. I tornant als temps de la dictadura d'en Franco. Franco. Doncs Logofòbics continua igualment. I anem a dir-vos què, tin què tindrem avui de contingut aquest, el vostre programa. Bon profit, que us senti bé el dinar. Doncs, primerament, la primera part del programa En Sanem, ens Smarchem, a la mostra del libre anarquista de Barcelona. El passat allá ...allá a la mostra, on teníem montada... la nuestra parada, ...vamos a que, que teníem allá, el bàrtulos, ...las máquinas... de Radio Bronca per entrevistar a Descontrol Ediciones. Aquella revista, aquella entrevista, perdó, es va sentir en directe a tota Barcelona. I ara la podeu tornar a sentir aquí a Logofòbics. Després, la segona part del programa, el Miquel Didac, a la secció del llibre de la setmana, ens parlarà del llibre Apuntes sobre de mi paso por la vida. Memorias de José Perat Valls. De Ángel Caballeira Monrió. Després, dins esta segona part, tindrem la leyenda para acabar el programa. ...y ahora comencemos... en nombre de Dios y sobre los santos evangélicos, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino? Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Now, more music on your favorite station. Habeas corpus, fascismo, nunca más. Stop Jay Mordaza. relieve la importancia de la anterior legislatura, durante la cual fue proclamado sucesor, a título de rey, el príncipe don Juan Carlos de Borbón, con lo que queda atado y bien atado el futuro de nuestra patria. Hola, estamos aquí en la Mostra del Libre Anarquista. Ya está, esta era la entrada. ¿Podré saludar a, a los radio oyentes? <laughs> Hola, mamá. Bueno, como estáis oyendo, eh, está entrando todas nuestras pruebas para, empezar una entrevista. Estamos en el marco de la, de la muestra, de la onceava muestra del libro anarquista aquí en la Plaza Ángel Pestaña de Roquetas y aprovechando el impasse entre una charla y otra, pues vamos a empezar a hablar con compañeras que están aquí aportando sus libros, sus editoriales, sus, sus publicaciones y en concreto tenemos aquí a las, a las compañeras de Descontrol. Hola, ¿qué tal? <laughs> Hola, muy buenas. Hola, buen día. Buenas, buenas. Y estamos también con un compañero de Logophobics que además va a hacer <laughs> las... las... Me han que me toca hacer les preguntes y bueno, a ver cómo a ver cómo esta entrevista y la verdad es que de estar aquí, perfil. Bueno, en directo en Radio Bronca, en el 104.5 de la... El programa es de Girona y hoy estoy con una entrevista aquí a Barcelona. En la doble función, desde Logophobics como radio y Logophobics como distribuidora <laughs> editorial. Bueno, pues como ya ha la compañera, la compañera, está aquí a els companys de Descontrol. Descontrol es una editorial autogestionada de aquí de Barcelona Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cuándo de por de funcionamiento? Bueno, es una, es una buena pregunta. Eh, depende realmente del proyecto que queramos hablar. Es decir, eh, como imprenta llevamos aproximadamente pues entre de 4 a 6 años funcionando y como proyecto editorial, como editorial Descontrol, llevaríamos aproximadamente un par de años desarrollando pues, el trabajo que vamos haciendo en el día a día. Ah, bueno, y la, primera pregunta ya sí me es en serio que me agradaría fer es el por qué veo crear esta editorial. Bueno, eh, bàsicament perquè al tenir sobretot les eines, no? Eh, vam començar com a projecte d'impremta i ens vam trobar que hi havia molts materials que eh, d'anarquistes de primera meitat del segle XX que s'havien perdut en el, fos, en el fosar de la història. Hi ah, havia una necessitat de tot aquest material que estava, diguem, perdut, que sí. que sortia a la llum. Clar, a, a nosaltres, clar, és que és això, vull dir, nosaltres tenim contacte amb diferent gent, per exemple, Taneu Enciclopèdic o gent que tenia contacte amb aquest eh, coneixement perdut de la intel·lectualitat anarquista, potser, no?, d'això, anys 10, anys... La primer, 1900 poc, i no? textos molt interessants que Mm, la nostra memòria com a moviment llibertari s'ha perdut i que trobam de, ostres, tenim les eines, mm, tenim els textos, mm, pues, no sé, reeditem-los. He recuperat textos de l'Arquem Pestanya, de Ricardo Sanz... Exactament, de mo molts textos que potser no, o sigui, que no se'ls ha donat la importància que jo crec que tenen. Llavors l'editorial va començar una mica amb això, no? amb la idea de dir, hòstia, anem a començar a recuperar aquests materials que no hi són, vull dir, no es troben i pues, anem a editar-los. Llavors l'editorial va néixer més que per la voluntat de fer un editorial, per la necessitat que vam veure de reeditar aquests materials, no? Vull dir, l'editorial va ser casualitat, diguem, no? De, pues mira, pues una editorial, <laughs> saps? Pues, pues se, si s'edita un libro és una editorial, pues vale, pues somos una editorial. Bueno, ara... Bueno, i una mica, pues lo que diu Héctor, a... que són els inicis, després de, a lo llarg de dos anys pues, el projecte va evolucionant, la part editorial, i no únicament volem relegar-nos a... Eh, a buscar i a cercar textos de la primera meitat del segle XX, sinó també veiem l'editorial com una eina política útil per poder difondre textos que ens toqui més la nostra pròpia actualitat. En aquest sentit, Eh, pues libras con por ejemplo el de Rojava eh, la revolución ignorada de Rojava eh, por solo 20 centavos que es un, en el caso concreto por solo 20 centavos era un llibre que se había publicado al Brasil que explicaba una mica la lluita del transport públic que es va desenvolupar fa dos anys i donat el fet de que l'any passat a la ciutat de Barcelona vam tenir bastanta moguda amb el tema del transport públic, vam trobar una eina interessant el poder veure pues, altres experiències d'altres països doncs, també per agafar idees de cara en el combat del dia a dia en el que nosaltres vivim dins d'aquesta ciutat. Bueno, ara a mi personalment m'agradaria saber per què us veu posar d'editorial Descontrol. <laughs> Bueno, la, la història del nom té bastanta inri, perquè de fet ha generat molts debats interns Eh, un dels companys de, del taller també és escriptor sí. i va escriure un llibre que era... Dos llibres té allà. Sí, té, sí, bueno, diversos llibres, de fet, vull dir, alguns de poesia i hi havia un concretament de literatura que va editar amb el Grillo Libertario que es deia Descontrol, però era D-S-N-K-R-T-L, sense cap vocal. Sí. I en un moment donat, quan vam editar el nostre primer llibre, que de fet no va ser el, el nostre primer llibre, sinó que va ser d'un altre autor que va, va dir, eh, us poso la vostra editorial, i nosaltres vam dir, quina editorial? vull dir, com volia posar la nostra editorial quan nosaltres encara no ens havíem plantejat la editorial I va dir, bueno, pues poso el nom del llibre de l'Ibai. I va posar el nom del llibre, que era DSKNT, o sigui, Descontrolled. Llavors vam dir, bueno, vale, vam començar amb aquest nom, raríssim. I després ja sí que vam dir, hòstia, és que DSKNT, vull dir, és impronunciable, Descontrolled, i per tant anem a ficar-li les vocals i anem a ficar Descontrol. I aquí es va quedar, perquè també vam intentar canviar el nom, però no ens posàvem d'acord i mira, Descompte ens va semblar un bon nom i si, no, ha, si ens han bautitzat així, doncs ja està bé. Bueno, i a partir d'aquest punt, pues, cada company i companya del projecte pues, ja li dona el sentit que creu que li ha de donar el fet pel qual tenim aquest nom a vegades <laughs> perquè anem molt descontrolats i, no sé, i jo que sé, i ens cauen textos que, no, que, bueno, que per les presses pues, mm, ens llancem a la piscina de venga, això sembla que és genial, ho hem de tirar cap endavant i altres vegades pues, un plantejament més profund de el que significa el descontrol per nosaltres, el descontrol de les idees, però bueno, això ja és la significació que li pot donar de forma individual cada company o companya. I, bueno, i penso que el que més ens agrada segur que a la gent que està aquí és que vosaltres sou, a diferència de la resta d'editorials, que que encomanen els seus llibres a imprentes comercials, vosaltres sou totalment autogestionat i feu tot des de que l'escriptor us ha presentat el llibre escrit fins que surt a la llibreria o a la parada o on sigui. Sí, sí, vull dir, el tema sobretot aquí és que vam néixer com a impremta, no com a editorial. Llavors, clar, ja clar si comencem com a impremta, evidentment, ja, o sigui, hem posat molt esforç, <laughs> molt de temps, molts diners també en poder desenvolupar la part tècnica de la impremta, formació, vull dir, clar, vam, vam, eh, també cap dels quatre que estem actualment venim, venim de, la, del gremi de les arts gràfiques, tots hem estudiat lletres, saps? Vull dir, ja ens hem format, hem fet cursos, ens hem autoformat per internet, mirant vídeos de YouTube, <laughs> practicant i aquesta part de és això. Sí que és veritat, per exemple, que eh, la part d'editorial no, ara sí que li donem el mateix pes que la impremta, vull dir, en un primer moment era, el, lo d'editorial era un segon pla, però ara veiem que la feina política que podem fer a través de l'editorial és molt forta i ens interessa molt. Llavors ara està bastant equiparat. També pensem una altra qüestió, el fet de poder disposar de la maquinària i del coneixement per poder desenvolupar la tasca d'elaboració d'un llibre ens permet que el fet de que si anem connectant diversos projectes editorials de diversos punts tant de l'estat espanyol com de l'estranger i el fet d'anar i que l'esperit de voler compartir tant el treball que fem nosaltres amb la resta de col·lectius com el treball que realitzen els altres col·lectius amb nosaltres ens permet que en menys de 24 hores podem tenir llibres que s'han editat a Xile, Argentina i altres punts de l'estat. que ja no solament eh, editeu, bueno, feu el vostre propis llibres, sinó que ja treballeu per a altres editorials, com és el d'Arul, per exemple. Sí, sí. Sí, o sigui, realment, clar, nosaltres al disposar de la, de la maquinària també podem oferir els nostres serveis per a la resta d'editorials alternatives, no?, de dir, mira, eh, poder, teniu aquí una opció que no és, diguem, comercial capitalista, que intentem treballar d'una manera diferent, i aquí estem. I també també hi ha un tema tècnic, i és que nosaltres, eh, quan vam decidir començar amb la impremta, ho vam tirar per la impremta digital clar, el ser digital et permet fer una còpia o tirades molt petites, que jo crec que per les editorials alternatives no fas tirades de 2.000 llibres o 3.000 llibres, aleshores lo interessant és això, poder oferir tirades de 50, de 100, de 200 llibres i anar reeditant conforme es van venent. Aquesta també és una cosa molt interessant. I en relació al que deia el Pablo, ara, per exemple, es dona el cas de que ah, hi havia materials d'una editorial propera a l'exèrcit zapatista de l'alliberament nacional que quin era el problema, que els materials que editaven eren molt interessants, però perquè arribessin aquí en físic, pues, ells els imprimien allà i els havien d'enviar eh, amb vaixell, amb avió, amb el que sigui. I, clar, ara nosaltres tenim eh, contacte amb ells, els editem aquí, els imprimim aquí i de cada llibre els enviem una part de diners. I, de fet, el, el que els enviem de diners és el mateix per lo qual ells el venen allà. Vull dir que els, també hi ha aquí nosaltres no considerem el nostre projecte com una cooperativa només d'autoempleo, vull dir, nosaltres ho considerem com un projecte polític que està inserit en un moviment social i, per exemple, hi ha molts dels nostres llibres que els beneficis se'n van íntegrament a projectes. Hi ha llibres que se'n van els, els diners a Rise altres que se'n van a col·lectius de xarxa eh, de suport mutu de tema de psicologia. Eh, jo què sé, és que eh, hi ha altres que, se'n van anar a canvies. Vull dir, tenim un interès que el nostre projecte no només generi un benefici econòmic per nosaltres, sinó pel moviment. Bueno, i ara ja, si voleu, ens endinsem una mica més i entrem a valorar les vostres edicions actuals, no? Perquè, per exemple, l'esteu editant a, a Peter Herderlos, com l'anarquia funciona, o la reedició de com la no violència, com és? Com protege l'Estat. No, protege l'Estat. També l'esteu editant llibres al Félix Car... esteu editant llibres del Félix Carrasquer, esteu editant llibres a l'Agustín Guillamont, i recentment heu editat un llibre que es diu Aproximació al paper de les dones als grups autònoms de la, trans de la transacció, un llibre que segurament ja està començant a donar... Mm -hmm. Que parlar. Que parlar, perquè mai s'havia parlat en concret de la funció de la dona dins dels grups autònoms. I bueno, no sé, com veieu, parleu vosaltres les vostres edicions? bueno, Parla que són com tantes que a vegades és una sí. mica difícil de poder-nos centrar, potser també d'aquí el nom de descontrol, perquè és que esto vamos una mica cap aquí, una mica cap allà. Bueno, abans eh... ja, ja he parlat d'una abans de les seccions primeres que fèieu, no? De... Mm. Sí, clar, vull dir, nosaltres tenim una, una part... De fet, nosaltres, quan l'editorial tenim dos catàlegs, no? Editorials, un catàleg que és dels llibres recuperats, no? Dels llibres que, hem tret del pou de la història, no? de, tots els llibres d'això, el que deia abans, de la primera meitat del segle XX, i després tenim tota l'altra part editorial que són dels autors que, amb què hem mantingut contacte, de les nostres pròpies edicions. De fet, hem arribat a escriure llibres des del taller, per exemple, el de La revolució ignorada de Rojava s'ha escrit des del taller en col·laboració amb Kurdiscat, però ja o sigui, s'ha escrit des del taller, vull dir, hi ha, hi ha contribució escrita, no només, no només l'hem editat, maquetat, imprès, sinó que també l'hem escrit, saps? Vull dir, ja, ja arribem a, al nivell màxim d'autogestió i aquest és un exemple, per exemple, però també hi ha l'altre, el que deies abans. Clar, després, per exemple, n'hi ha l'exemple doncs, de la companya Irene Cardona, que és l'autora d'aproximació del paper de les dones dins els grups autònoms durant la transacció, que inicialment eh, aquest llibre neix d'una tesina d'un màster d'antropologia i el fet de que no hi hagués res escrit o quasi res, millor dit, sobre el paper en concret i, i focalitzat i centrat sobre el paper de les dones dins els grups autònoms durant la transacció, doncs van valorar de que, bueno, que tot i que era una tesina de màster, això podia tenir un valor que li podia donar molta gent i aportar un grau en el coneixement col·lectiu en aquest aspecte de la història en concret, una història bueno, conflictiva i de lluita. Després potser n'hi ha com un, una altra línia que anem obrint de mica en mica, que és el tema de les traduccions. En aquest sentit, Tenim bueno, el que ja havia comentat abans, de por solo 20 centavos, i també tenim com altres projectes, altres projectes sobre la taula. També, com deia Héctor, bueno, de mica en mica jo crec que partim del fet de no pensar tant a priori quines són les línies de treball, sinó que a mesura que ens van, bueno, que anem fent aquest camí de la nostra pròpia història com a editorial, pues es van marcant unes línies bueno, més o menys clares de què és el que ens interessa doncs, també difondre. En aquest cas, per exemple, un tema, jo que sé, es va treure no fa gaire un manual de seguretat sobre smartphones. sobre smartphones, que era un test que havien tret les companyes del Hack Lab d'Astúries. Llavors, a partir de que vam xerrar amb elles, doncs vam veure la possibilitat de treure-ho en paper i apartar i, bueno, i el preu de venda al públic doncs, treure una part solidària doncs, per Raisa, per algun Hack Lab, de, per alguna moguda. Llavors, de mica en mica, anem perfilant aquestes línies de treball. Hi ha altres línies de treball, com deia Héctor, que era el tema dels llibres recuperats, per exemple, que l'obra de Ricardo Sant l'anem recuperant de l'oblit, de mica en mica. També el treball que hem realitzat al voltant de la figura del Félix Carrasquer és un altre exemple, de, que ja hem pogut recuperar quatre dels seus llibres i bueno i, I després, una... després per exemple estan els autors que venen no? vull dir, has dit abans el Peter i l'Agustín vull dir, són dos autors que van venir al taller i que volien treballar amb nosaltres i que s'han ofert a treballar amb nosaltres, no? I pues, doncs, aquí també hi ha la part, no?, de nosaltres al treballar com a impremta també oferim de dir, mira, tu vols treure tu com a editorial, tu vols treure com a autor, tu vols treure com a autoedició. Vull dir, el tema és, o sigui, no tenim un, un tracte tancat amb la gent, sinó que aquí intentem crear una sinergia entre tothom, entre el, a la llibreria, entre l'editorial, entre nosaltres, i que arribem a, a un acord que estigui tothom que pugui sortir ben parat. No, no hi ha un tracte tancat de, mira, si vens a treballar nosaltres, aquestes són les condicions. Això no ho fem mai. Vale, llavors, per anar ja acabant l'entrevista, eh, què és el que tindria per, que fer, per exemple, una persona que acaba d'escriure un llibre i vol que alguna editorial, o vosaltres, concret, Descontrol, se lo edite? Què hauria... Clar, nosaltres, per exemple, eh, nosaltres tenim dos vessants, no? Vull dir, si ens, si ens arriba un text, eh, que algú demana que li editem, nosaltres ens el llegirem, mirarem si ens interessa, si tenim forces per, per aquest text, perquè entenem que si edites un text li has de donar una difusió... La, a, ah, clar, vull dir, en un moment donat nosaltres ens ho mirarem i direm, vale, això ens interessa i ens implicarem també com a editorial. Si això succeís, doncs ens implicaríem. Però també, si ens arriba un text i, no, i nosaltres no estem interessats en participar com a editorial o no, o no tenim les forces pel que sigui, no tanquem la porta a aquest, a aquest text estigui obert. El que faríem seria, mira, nosaltres com a editorial no podem fer-ho, però som impremta també. Et podem donar les eines, et podem ajudar a que te'l treguis tu mateix i te l'editis tu o, ens, o, en, o la maquetació te la fem nosaltres, però el tema seria no, no tanquem la porta a ningú a que faci el que vulgui, no? De, si no, nosaltres com a editorial no t'ho farem, potser tu t'ho pots fer tu mateix, no? I aquesta és una mica la idea també de que tothom participi del procés. Sí, potser també pues jo crec que sí, sí, sí, estic d'acord. Estic d'acord amb el que plantejava el company. Bueno, només així que si ens busquen per internet segurament no ens trobin. Sí, no tenim pàgina web. Sí, llavors sí que ens Tenim Twitter ja? <laughs> Sí, tenim Twitter i si no també una altra forma pues, és eh, escriure un mail a descontrol arroba riseup.net riseup R-I-S-E-U-P Descontrol, claro, eh? el que esteu dient ara mateix a mi se me... he de fer una altra pregunta és com es poden aconseguir els vostres llibres? <laughs> bueno, els llibres es poden trobar a llibreries afins i entenc llibreries afins com llibreries anarquistes i alternatives. Per exemple, a la ciutat de Barcelona hi ha bastanta gent que ja té els nostres llibres. El Darull, sí. la Rosa de Foc, el Local, la Caníbal... I fora ah, a... de Barcelona? També, també tenim lloc, eh, jo que sé, a Girona... A Girona ja, al País Basc, a Madrid, a Granada, Sevilla, València... Vull dir, hi ha, hi ha bastants llocs. A poc a poc anem ampliant, vull dir, de fet, si algú ens escolta que és de fora de Barcelona, alguna llibreria i vol els nostres llibres, que també fem distribució, vull dir, que ens escriuen un mail també, vull dir, aquí es tracta d'ajudar-nos entre totes. Però realment escriure'ns és la manera més fàcil. Després el tema dels digitals, si se'ns demana, els podem enviar. No tenim encara un web, ens agradaria poder tenir els nostres eh, llibres penjats, però encara no tenim la, o sigui, encara no hem pogut desenvolupar aquesta part. En un futur hi serà, vull dir, perquè creiem que, el, o sigui, que un llibre no ha de tenir només... O sigui, no has de poder accedir a un llibre només pagant, sinó que també has de poder accedir de forma gratuïta. Eh. Estem treballant en ello, <laughs> a poc a poc. Estamos en ello. Bueno, ara que ja estem acabant, podríeu vendre no? una mica la vostra parada, ja que està aquí. Bueno, jo preferiria que la gent... Que bueno, la gent destaca, doni... destaca simplement, si no de, com que tampoc farem publicitat, destaca simplement potser la Revolució Ignorada de Rojava, que els beneficis no van per nosaltres, sinó que van per la, la campanya que està duent a, terme, a terme Kurdiscat, de suport a Kobane, que a més amb els fets dels, dels últims dies, que hi ha hagut una massacre brutal amb la complicitat de Turquia, jo crec que és més, que, més necessari que mai donar suport, i llavors jo que sé, aquest llibre sí que em sento autoritzat per fer publicitat, perquè no ens quedem res. De la resta, pues, pregunteu-nos, mireu a les llibreries o passeu per aquí. I bueno, ja per acabar, si teniu, si us escapa alguna que vulgueu dir... O... Bueno, que moltes gràcies sobretot a l'esforç eh, de totes les companyes i companys per poder-nos oferir una nova edició de la mostra del llibre anarquista a Barcelona. I a Ràdio Bronca per... I a Ràdio Bronca per estar aquí. Eh? I a Logofòbics. Logofòbic, a Logofòbic. Eh, que pràcticament portem unes setmanes que tots els llibres que, que critiquem som els vostres. <laughs> vale, vale. crítica bona. Vale, vale, mentre sigui bona, vale. Que moltes gràcies a totes vosaltres, perquè sense vosaltres tampoc nosaltres estaríem on estem. Mm. Bueno, pues aquí la feria de la mostra del llibre continua i aquesta entrevista ja la donem per acabada. Ja sabeu, eh, logofòbics, cada divendres de 2 a 3 de la tarda. Tienes que comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar. Y en cuanto te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. ¡Hala! ¡Estoy es De ¡Te cagas! Come libertad. cuando te pones algo revoltoso, llega la madera y su amabilidad. Doncs això, el que está en ara es... La, es... Te cagas, no es ni la polla récord ni gatillazo, ...es un altre, va ser una, es un altre projecte de l'Evaristo. De cagas, come libertad! ...y después anem el Miquel Didac. Espero que us hagi la entrevista... al company de Descontrol. Miquel, estàs a l'altra banda del telèfon. Bona tarda a tothom. Bueno, bona tarda. Eh, Miquel, què tal portes això de que de, de aquests dos dies que portem de, de llei Mordassa en vigor? Bueno, hi, hi ha molta polèmica i, bueno, hi va haver-hi a més de 60 ciutats manifestació en contra, al matí Greenpeace que queda que no pot fer res si amb aquesta llei va repenjar la grua, allà a, a, a, a les Cortes Espanyoles i, i bueno, és, és, i tindrà un efecte bumerang contra mm. el PP que ho ha fet i que ho fa coincidir justament eh, amb el dia 1 que, que Grècia no, no ha pagat en el, en el FMI. Mm -hmm. a, a, llavors tot això era per, per, per, per tenir un estiu la gent collada i la, i la, i la, i la, i la tardor. Bueno, doncs es esperen uns temps, uns tant de foxcos, no? Sí, bueno, sí, sí, que... Perquè una cosa tan arbitrària, bueno, això és com, com, com la, les antigues lleis que havia fet contra, contra el narcosindicalisme, que eren les lleis de magos i baleantes, que, que completament no podien tenir agafat, i ara, com que les presons li porten massa gasto, o, o, o, volen fer en què arruïnen a la gent Bueno, Miquel. Moltes. Miquel, sí. ens endinsem ja en el que és el tema del llibre de la setmana. Bueno, eh, sí. aquesta setmana, avui ens parles, parlaràs del llibre Apuntes sobre de mi paso por la vida, memòries de José Perat Valls, que és de l'escriptor Ángel Caballeira Mon Monrio. Sí, i, i el subtítol és comentaris acerca, perquè és, és sobre això, acerca del pròlogo d'Enrico mm -hmm. Celai de Cal, d'aquest historiador que va ser el pròleg en aquell llibre, mm -hmm. i, bueno, i això ho va, ho va editar una entitat de França que es diu Recherche et Documentació d'Histoire Social, al setembre de l'any 10, té 224 pàgines i hi ha moltes dades, i, i, i té un preu simbòlic de 8 euros. Doncs, Miquel, quan vulguis ens pots fer la teva crítica d'aquest llibre. Bueno, més que res, seguiré el que diuen els editors del llibre, sí. Mira, eh, Àngel Cavaller exposa que el, que el pròleg d'Enric Ocelai de Cal correspon al llibre de quasi 800 pàgines elaborat per Susana Tavera García, i Gerard Pedret Otero, a partir, a partir d'unes memòries de Josep Peiràs Valls, acabades el febrer de, de l'any 1965, durant el franquisme tardà i des de l'exili. I, i, i, i i diu eh, reducir el text original per imperatiu editorial, vol dir que, que no està tot el, tot el text d'aquestes memòries, sinó una part, que han tallat trossos, eh, que això va ser editorial es Ediciones Flor del Viento, i, ta y también por cierta redundancia autoindulgente l'autor, segons el Sarai Dacal, amb el qual, com a periodista, historiador, així, social, Peinats no el deixa. Eh, cosa que comporta unes limitacions intrínseques que no deixen de ser un llibre d'interès. Però es tracta d'unes memòries publicades l'any 2009, 34 anys després de la seva redacció per Peirats. Àngel Cavalleira contesta aquestes memòries de Peirats, Vall, el que va conèixer personalment a Tolosa Llenguadoc en el marc de la precària existència de l'exili llibertari. Cavalleira a Montbrió matitza, 35 anys després de la redacció de les memòries de Josep Peirac, totalment transparente, eh? al mateix temps obre el debat amb alguns comentaris acerca del pòlogo d'Enric Ocelai de Cal. L'historiador Ocelai de Cal escriu en relació a la premsa de la CNT doncs, Peirats era periodista narcosindicalista, que su premsa se destacava por su poro, oro, porosidad, por el acceso ofrecido a todo aquel que dominara el control de la lengua, aunque fuera de forma tópica i reiterativa. A lo qual, eh, vull dir, diré malament els periodistes de la CNT, en general i, i en especial eh, al mateix Peirats. D'aquesta manera, Ucelai de Cal valora el contingut de la premsa anarcosindicalista. Certament, per les generacions que acaben fer la CNT dels 30 del segle XX, Dominar la llengua era una aventura i passar els escrits a imprinta tot un repte, cosa que fa que Àngel Caballeira consideri poc elegant la manera barruera, al seu entendre, d'aprofitar en aquest pròleg hotelai sin trapujos el material que li deixa llegir Susana Tavera i la testuriador, fruto de tot el seu esforç detallado i minucioso, segons el mateix hotelai de Cal, que han, que han fet d'aquestes memòries. Una cosa sense mirar prim, escriu eh, eh, l'escrit de Peirats. En aquest sentit, els editors de recerca i de comentació d'història social afirmen que la història de la CNT no puede pues concebirse como si de un cenáculo de enterados intelectuales se tratara, sin esfuerzo para percibir, oír y entender también a los callados, són aquests militants que no han escrit mai res. I, lo, i los mil resortes de sus acciones. El trabajo del historiador puede resultar baldío. Ángel Caballera explica que Peirats i el seu pare, Ángel Cavaller Rego, pintorer planxador al gener del 39, s'havien hagut a Barcelona als inicis de 30. Ell, Ángel Caballera Montbrió, va néixer a l'exili del 42 i arriba a Tolosa Llenguador des del 46, acompanyant el seu pare, a la qual de la, al, al local de la Rue Belfort, on hi havia el secretariat de la CNTIT, i també el local que, que tenia la federació local fins a l'any 1952, al passeig de Curs d'Illon de Tolosa, i ells en deien el Curs d'Illon. En aquest local va conèixer Josep Peirats i va assistir a les seves conferències fetes per la CNT i també per les Juntes Libertàries, que de molt jove se, se va afiliar a Cavallera. Cavallera Montbrió explica que, que el seu pare i Peirat havien estat amics, però que a principis dels anys 70 varen discrepar a les seves apreciacions a nivell de CNT, cosa que, que els va enfrontar. Al mateix temps aclareix que per la seva part l'aportació de Peirats a l'anarcosindicalisme sem, sembla li ha semblat, li ha semblat valiosa. Per això va llegir aquest llibre eh, publicat, publicat a Barcelona. Al llegir el capítol dedicat al seu pare, va trobar que Peirat se mete com mi padre, amb, amb, amb un capítol. Així com amb los deudos, que, que, que refereix a ell mateix i a la seva germana Gladys, que va néixer Barcelona l'any 37 i que al seu entendre, diu, la majoria de los juicios que enuncia Peirat no solo me parecen negativos, y allí está en su perfecto derecho a emitirlos, sino también, por lo general, muy incompletos, inexactos y a veces calumniosos. Caballera Montbrió denuncia que a nivell del món de l'estudiador primer es propaga una informació, seguidament agafen referències als uns i als altres, a vegades sense donar-se compte. I parla a nivell acadèmic, eh? O per anar ràpid. Dona igual el resultat. Finalment, es dona cos a un episodi inicialment fals o incomplet que a poc a poc es torna una veritat històrica. A nivell del moviment llibertari sempre s'ha dit així s'escriu la història. Com ara mateix, bueno, ara jo és aportació meva a la qüestió, en la prova d'accés a la universitat d'aquests dies, en diuen Pau, de l'estudiantat de batxiller, de batxiller s'ha trobat amb una pregunta que en comptes de posar que a finals del segle XIX en el moviment obrer de la península es trobava l'anarquisme en dues posicions, la col·lectivista i l'anarcocomunista, la qüestió acadèmica de la pau, ara, ara que mes de juny, era entre anarcosindicalisme, cosa que no va néixer fins a l'any 10 amb la CNT, 1910 amb la CNT, o sigui que, que no n'hi podia haver aquesta paraula perquè hi havia processos d'oficis, per tal, no es pot fer servir aquesta paraula, i anarcoterrorisme. I, i parlen de la bomba de l'Iceu, però que fins ara aquest tipus d'accions a tot, a tot els historiadors d'aquí, com, com a nivell eh, mundial, se n'ha dit propaganda pel fet, no s'ha dit terrorisme. Tot plegat, una intoxicació acadèmica, al meu entendre, de la Generalitat i l'Estat per justificar veure, les anomenades operacions Pandora i Pinyat. Miquel, era... Miquel. Sí. Se'ns fica el tema a sobre i hauríem d'anar ja acabant. Sí, sí. Vale. Doncs ara Tornant al llibre, Cavaller de Montbrió explica que la immensa majoria de la militància llibertària de la península d'exili, obrera i pagesa, però tenia una cultura social que solament una minoria de la classe treballadora d'altres parts del món ha aconseguit poder gaudir. La militància en general es trobava eh, en unes mancances de cultura escrita, simplement per haver anat poc a l'escola i no haver-hi, altres no haver-hi anat. Hi havia gent que van aprendre a llegir i a el que es troben a les presons espanyoles. Durant molts anys, segurament, masses, aquesta gent llibertària va callar, ja que pensaven que no era convenient fer públiques les seves discrepàncies dins del sindicalisme i amb la llibertat, i, i no fer-les al centre de la història del meu llibertari. Tampoc en general tenia la mínima cultura escrita per fer aquesta tasca d'escriure-ho. D'això no és el cas de Peirats en les seves memòries inèdites fins a l'any 2009. S'ha aprofitat, segons Cavallera, i que d'això, que, que no és el cas, o sigui, que ell no s'ha passat. Però, en canvi, eh, segons Cavallera, algun semiculta latina parles, en aquest cas, que no han tingut cap mena de contenció en fer-ho. I així, d'aquesta manera, se está pintando a, rocha brocha gorda una historia del exilio libertario que no corresponde en nada a la verdad del exilio que yo pretendo haber conocido. Por eso aprovecharé la oportunidad que me ofrecen esas memorias para completar, corregir o, rebatir interpretaciones de acontecimientos en los que participé o los que fui testigo. De los callados, solo recordaré uno, escribió Caballeira. En casa albergábamos el catalán. Una noche llegó a casa mi padre con la cara sombría y soltó, ha caído el catalá. Esto era en 1949 y yo era un chaval de siete años, pero por haber oído muchas veces sabía perfectamente lo que esas palabras significaban. Mucho, mucho más tarde pensé recoger datos sobre del català que deia Francesc Denis, para poder escribir algo sobre su vida militante. Les activitats en català i les, i, i les d'Empeinat no, no eren del mateix ordre, però dos militaven en el mateix moviment i, encara ara, a pesar de los pesares, no puedo menos que comparar, diu Caballera, el comportamiento la historia de uno y del otro com el català, hubo muchísimos anónimos cuyas biografías se las llevado el viento, que poden ser eh, 500 morts o més. En aquest sentit, Cavallera fa la seva crítica a les memòries de Peirats Valls, que considera que una autobiografia com la seva, que va trobar-se en el centre de la CNT, ja que va tenir càrrecs molt importants, l'Espai General i tot això a l'exili, durant anys, podria resultar de gran interès a condició de que la seva vida fos un fil conductor per descriure l'entorn de les seves memòries. Però considera, Cavallera, que hi ha un munt d'egos. Explica Sainet, diu, sense entrar en la globalització del moviment llibertari, en què el moviment llibertari apareix com un milió de persones, aquestes memòries, afiliades sense entendre res un centenar de dirigents ruïns. I per damunt de tot, Josep Pairac, ell i els altres, tot que és d'aquesta manera. En, en comptes d'una visió holística i en què els detalls obliden la totalitat de, del missatge i del contingut. I per, aquí, i per acabar, eh, en la seva crítica, Cavallera considera que no es tracta de tractar Peirats de cap manera com a parat com a pràctic home de país de la CNT, encara que va estar uns 10 anys o més eh, en un despatx. Ja que pensa que la seva personalitat està molt per sobre d'aquests anys de dirigent senatista. En canvi, critica en aquest marc el cas dels 15 anys d'un altre militant, que era eh, José Borràs, que vaig conèixer a la Guerra de Barcelona, i els seus llibres d'en Borràs publicats una vegada es va afiliar ja a, a, al Partit Socialista francès i va militar a la tendència Rocard, que França es considera la més conservadora d'aquest partit socialdemòcrata. Peirats, al contrari, fou durant molts anys una referència de la CNT, a més de redactar aquest, el totxo que és la CNT i la Revolució Espanyola, una obra de referència obligatòria. Possiblement sense segons Lleida, l'únic que aleshores va tenir la capacitat, la tenacitat i les ganes d'escriure aquesta obra sobre la CNT, segons l'opinió de Cavalleira. I que quedi Felip Alains, diu Cavalleira, ni el meu amic, bueno, he vist Joan Ferrer, ni, ni Fernan Gómez Peláez, el que feia Frente Libertario, o també el Fica Montseny, que vaig conèixer, no van emprendre. Llàstima que aquesta obra, al seu entendre, no sigui gaire consultada a nivell acadèmic, a causa de que, eh, eh, de que és l'obra d'un militant, no d'un universitari, es posa cavallera. Això és el que podríem dir. Bueno, hi ha moltes coses de comentaris que ell va fent sobre, per exemple, el cas de l'any 51 a Lió, quan, quan per part del Partit Comunista de franceses van intentar aprofitar aquestes atencions de Lió per, per prohibir a França la, la, Gili, però que la va salvar el company que havia estat ja al magnicidi en, de, de, que, era, que era en Mateu, <clears throat> doncs que va aguantar les tortures i va salvar la CNT de l'exili. Doncs, Miquel, sí, sí. ens parlaves del llibre Apuntes sobre de mi paso por la vida, memòries de José Peirats Valls, escrit per sí. Àngel Caballera Montbrió. Això mateix. Vale? I ens podries adelantar de quin llibre ens parlaràs la setmana que ve? Mira, eh, eh, estic llegint dos de Ricardo Sant i segurament que la setmana que ve eh, farem el comentari del llibre Los hijos del trabajo, el sindicalisme espanyol antes de la guerra civil, que està publicat per Descontrol a Barcelona al, mm -hmm. al març i que té 359 pàgines per un llibre d'interès. Doncs, Miquel, Miquel? Sí. Tot un plaer tenir-te aquí, com sempre, i fins el divendres de la setmana que ve. Això, fins divendres que ve, i que estem passant a, eh, aquest que molt, de calor avui, demà, diumenge sobretot, la setmana que ve també continuarà, després sembla que pot clau una mica, però bueno, ara som la estació d'estiu que, que es toca calor al carrer. Bueno, Miquel, fins la setmana que ve. Això mateix. I ara, quan estem a menys de 10 minuts per a que acabi el programa, anem, com sempre, com és habitual cada divendres, amb l'agenda Aquesta setmana, com veieu, estem tornant a posar la cançó d'acció directa dels cop, però perquè no està aquí el company, que normalment estem acostumats a sentir ara fent l'agenda. Ramon Cresó. Eh, l'agenda volem destacar l'acte que hi ha aquesta tarda, d'aquí a 3-4 hores, a 4, 4 hores concretament, a les 7 de la tarda, a l'Ateneu Popular Salvador Acatat de Girona. Eh, tenim la inauguració de la seu, de la nova seu, bueno, la nova i l'única, no han tingut una altra del Ariet Puncat. ya que esta inauguración es para una taula rodona en la que participarán Yuxa Leyas del grupo Barnils Alex Romaguera de La Directa, Sonia Bagudán de Radio Terra Ignasi Cornell y Pepe Cuenca y Pera Cuenca, perdón de Tot Bisbal, Miquel Toll de l'Ariet i modera l'acte la Durne Baguer. El títol de la roda de, la roda de premsa, anava a dir, no? de la taula rodona és el paper dels mitjans independents en la conjuntura política, social i econòmica actual. Doncs bé, durant l'acte hi haurà també un brindis, hi haurà també tapes i hi haurà també pinxos. Doncs estarà obert, estarà oberta la barra del bar. de la Ateneu Salvador Acatá. Recordeu, aquesta tarda a les 7 de la tarda... Perdón, aquesta tarda a les 7 de la tarda, evidentment no cuadra molt. Aquesta tarda a les 7. A Popular Salvador Acatá de Girona. I ara ja sí, ara ja sí, perdó, toca tenir que acomiadar-nos. Es nota que tenim ja gana. Arriben les 3 de la tarda. Vosaltres ja heu dinat, però nosaltres sembla ser que encara no, que encara no hem dinat i volem anar-nos a dinar. Com sempre, quan arriben ja, que falta ja dos minuts, doncs ens acomiadem. Ha estat tot un plaer estar aquí amb totes vosaltres. Un altre divendres més en aquestes zones de Ràdio Bronca. Era el programa 87 del que hem fet avui. Hem tingut aquí... Bueno, no els hem tingut aquí, els hem fet una entrevista als companys de Descontrol. L'entrevista va estar feta el dissabte passat a la mostra del llibre anarquista de Barcelona. Vosaltres heu sentit l'entrevista que va ser ja emesa el mateix dissabte en directe per aquestes mateixes zones. Nosaltres l'hem recuperada. I després hem tingut el company Miquel Didac parlant del llibre Apuntes sobre de mi paso por la vida, Memòries de José Perats Valls. Doncs sí, ara així marxem. Marxem, marxem, dient el nostre correu electrònic, logofobia arroba .org, la nostra plana web, bueno, el nostre blog, www.logofobia.wordpress.com Tenim molta gana, volem dinar... Recordeu també que estem a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter. A Facebook poseu logofòbia i ja n'hi ha prou. I al Twitter heu, heu de posar l'arroba, una D i tot seguit logofòbia. I entrareu al nostre Twitter. I ara sí, fins la setmana que ve, companys, companyes. Això ha sigut el Logofòbics número 87. I res més, salut i anarquia. Ens veiem en una estona, si voleu, si voleu venir. es en una estona al l'Ateneu Salvador Acatà, l'Ateneu Popular Salvador Acatá de la ciudad de Girona. Que no todo va a ser Barcelona, hombre.